Aine Saristoi, egunon? Egunon. Kanboko liburutegi edo mediateka untara berriz ere dingida eta hautatu duzun eh, liburu berriska garen dugu, baduzula hor maen gainean pausaturik. Bon, abiatzeko, uh, dugu, aldugu, biskat iluna dela, eh, argazki hori? Bai, iluna edo bederen argazki sahar bat agerida liburu azalean. Bai, sepia kolorekoa, beraz... Eh, ba, iluntasun zerbait badala ere. Eta ageri dira bi aurpegi, bi gizonen aurpegi, uh, bat haintzinetik usten duguna, susen, eta bestea trebeska. Bere, uh, bai, bere silueta ikusten dugu. Eta bi gizonen horien gibelik aldean, etxe bat, baserri bat obe egan, eh, Euskal Herriko, uh, oizko baserri haundi eta uh, dotore horietariko bat. Ordean, zoin da, liburu hau, eta nok idatzea dugu. Eh, Liburu honen izenburua da hogeita mairu eskil, horren idazlea deitzen da miren gogotxategi askune, eta elkar argitaletxeak plazaratu zuen 2000 eta amaseian. Miren gorotxategi laru geita batean sortu da, azpeitia jada, eta euskara erakasten du. Hau da bere lehen elebegia, elkar argitaletxeak eta ondajoako udalak eh, eman dioten eh, bekari esker, idatzi du lehen liburu hori, lehen eleberri hau. Hordean, eskilak aipatzen direlarik, egia nik askifite lotura egiten dut ediotzarekin edo eh, hiltzeinuak uh, edo... Be, susen zira, <laughs> arrasortan gira, uh, eskilak gorotxate giren elkarrizketa bat ikusi dut eta izenburu bat sekatzen zuen, aldi berean misterioa eta eriotzaren beldura sortzen zuena. Ogeita mairu eskil, horren uh, izenburua erturri zaio gogorat, aski naturalki, bere amak kondatzen ziolako, tipitan, etxe ondoan, bazela basa kapera bat. Eta garaian, beste toki hainitzetan bezala funtsean, hil baten jakinarazteko, hau zoer, kanpaiak jotzen ziren. Eriotza gertatu bezain laster, ez baita bada eorsketen denboran. Eta eskil ukaldien kopurua aldatzen zen, uh, hilaren seksua, bizi maila eta adinaren arabera. Hor bat ditugu, hogeita mairu liburu ontan. Beraz, hemen izanen dugu ediotz historio, dudarik gabe? Bai, beraz, Aztapena kondatzeko, urgun egiz nahizelako joiten ahal. Uh, eh, Aztapenean badugu uh, eh, gariz mendi baserria. Baserri hortan bizida Fermin, bere Andrearekin, eta Fermin haitzurrean ari dela bure zur bat atxemaiten du lurpean. Lasterka hirian biziden nestor bere seam, semea deitzen du, abisatzeko, eta bere semeak betan abisatuko du bere Andregai oia, berta, arkeologoa dena. Eta Nestor eta Berta garizmendi baserira etortzeko denboran, eskeletoa hilobitik desagertzen da gelditzen bakarrik Ferminek aurkitu duen buru ezura eta etxan kukutu duena. Eta hortik aintzina, emeki emeki garizmendi inguruetan beste hil eta eskeleto batzu agertuko dira. Zara, sentzia fikzioa edo ez bat ere? Bat ere ez, egunerokoan eh, kokatua da, ipuina, eh, eleberri beltza da, eta gainera ere polizia eleberria laster bi inspektore ipuinan sartuko baitirelako, kortazar eta espeleta inspektoreak. Hauek haien txudura sartuko dute arazo horietan, eta aldi berean txudura sartuko dute familiaren istorio eta sekretu kukutuetan. Mm ez dira hartzen zertan sartzen diren, eta emeki emeki eh, iraganeko aipuak berritzak ertuko dira. Beraz, ara, historioa eh? hola usatzen da, eta zuk, eh, zu ere, berdemoran irakorle bezala sartzen zira. Bai, erreski sartzen gira, gauzen dako iduritzen zaut, lehenik izkuntza uh, eh, biziki edera delako, harina eta dotorea, eta ere maiten gaitu izkuntzak. Eta bestaletik sartzen gira, idazketa teknikari esker, badugu inkestaren kontakizuna, biziki linea jadena, kronologikoa, tartetan baditugu hola momentu batzu nun gibelera joiten giren, flashback eh, momentu batzu bat dira. Eta momentu horietan, eh, inkestaren inguruko pertsonaian iragana deskubritzen dugu. Haien lehen goko aratzunatak jakiten ditugu eta inkesta ulertzeko laguntzen gaituzte momentu horiek. Iragana eta, eta orain arteko joan etorri horien esker jakin mena sortzen du informazioak tiantiaka, tiantiaka ukaiten ditugulako, beraz, haintzinatzeko emeia dugu, hori aldak itzultzeko gogoa pizten du. Eta bestalde gaiak ere, aipatutako gaiak, batzu astapenean piskat igurikatuak eh, izaiten aldira, behar bada, aipatzen du biztanda baserria eta iriaren arteko nola ejan haustura hortaz, hori aipatzen du, aipatzen du ere eh, anaien arteko lehia, aipatzen du bikotearen uh, gora beherak aipatzen ditu. Gai horiek igurikatuak dira, baina beste gai batzu txertatzen ditu hortan, gojotxategik, uh, eh, baserritik o kanpokoak direnak normalki, droga, ahma, <laughs> emakeria, gai horiek bet-betan etortzen dira, gertakari horiek, eta bazterrak inarrosten dituzte. Beraz, bada alde bat ula biziki kasik tradizionala du oizkoa, eta beste elementu batzuek ahont uh, eh, itzuli purdikatzen dituztenak. Ahont modernoa gaur egun kokatua da, ez dakigua jas nun kokatua den, edo nun gerta daiteke Euskal Herrian, azken finean, uh, edo zein baserri aldetan, aski uh, Euskal Herritarra da, ipuin hori, beraz, uh, ara, gaur egungoa, baina... Euskal Egitarra orokorki. Eta erran gabe biztan dena, benen eh, koropilo hori nola desegiten da, eh, pentsatzen zinuen olako bukaera bat izaitea edo ez? Beraz, interesgarria dena liburu untan, da korapiloa, liburua bururatu haintzin, desegiten dela. Baina hala ere, ipuina bururaino irakurtzen dugu, gelditu gabe. Naiz eta uh, erantzunak edo uh, deskubritu liburua baino lehen, ala ere irakurlea puntiara ino joaiten da, pertsonai ibakotxaren tokia eta pentsatzeko manera eta eh, ulertzeko azken finan. Ez ditugulako la pertsonaiak ola bidean usten al, ahazoinak ulertzeko puntiara ino joan behar da ala ere. Abila izan da ordean? Eh? Eh, bai, bai, hori aski uh, interesgarri dut, aski ba, abila eta uituraz eh, uh, pokoa hausaian polizia eleberrietan uh, azken hori ino iritsi behar da hiltzailearen deskubritzeko edo obendunaren deskubritzeko. Eta hor, um, ez du hola egin eta arek dio justuki egin arau, liburua idatzi arau gauzak plantian ezarri zaizkiola, pertsonaiak, ekintzak, egin arau ipuina asmatu duta. Horrek behar bada eh, forma berezi hori emaiten dio gustatu zait hainitz, eta bere idazteko manera bereziki gustatu zait. Gero, ikusiko zerraterako duen ondotik, arek dio ez duela estilo kutiunik edo mota kutiunik, beraz, eh, hor, kasualitatez pixka bat polizia ele behi bat idatzi duela. Baina ondoketan agian beste zerbait eginen du ahaz desberdina. Baina, bai, uh, jakin mina hor da eta bai, segituko nuke gogotik. Hmm. Nori aurka zinezake, hau oita ama iru eskil? Uh, Pentsatzen dut ama bosturtetik goiti irakur daitekela. Uh, ez da gazte literatura, baina uh, bai, ama bosturtetik aintzina irakur daiteke. Beltza gelditzen da, uh, badira momentu... Uh, Bortitz bat ere, beraz, bai, eldu, eldu gazte, eldu entzako liburu bat da. Hale, bururatzeko, jeta zen zu, uh, erreferentziak? Gaurko liburua deitzen da hogeita mairu eskil, hunen idazlea da miren goho txategi askune, eta elkar argitare plazaratu du 2006-an. Ebe, mire eskaren itz, hain eta ondoko alde arte? Laster arte.